O vaxt iddiam eləyirlər ki, elm əhli cihad haqqında danışmır, onu eləmir, bunu eləmir. Amma bu əslində əsassız, yəni iddiadır. Əgər bir kəs e, götürdüyü dərsin e, müqabilində əgər o varsa, hökmən onu keçməlidir. Amma yox, otursun, dursun, insanların halı, e, zahiri asilər baş alıb getdiyi halda oturduz, ancaq insanlara cihad, cihad, cihad, cihad, yəni heç bir onun əsası yoxdur, faydası yoxdur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri o cihad əməlini yerinə yetirməyinə görə onlar bugünkü biz dediyimiz, əşi o boş şeydir, o balaca məsələ, o balaca məsələləri deməyiblər. Onlar o balacaları edə-edə, o pillələri qalxa-qalxa, qalxa-qalxa o zirvəyə çatdılar ki, hansı ki artıq onlara cihad fərz olanda onlar Peyğəmbər s.ə.v Musanın qövmünün dediyi kimi demədilər. Halbuki bugün cihad iddiası ilə danışanlar istər axsaqqalı olsun, istər cavanı olsun, deyəndə yaxşı özü niyə gedmirsən? Yox, məndə bilsə, məndə problem var, məndə belə məsələ, məndə uşaq var filan gəlir. Yəni, bu, əgər bunu sən özün yerinə yetirmirsənsə, bacarmısansa, sən niyə cəmatı yalanına sövq eləyirsən? Niyə artıq özün eləmək istəmədiyi, eləyə bilmədiyi, əsassız bir şey sən niyə cəmatı o cür, yəni təliqin eləyirsən? Ümumiyyətdə, e, bir çox insanlar cihadın hətta İslamın 6-cı ərkanı olmağını belə iddia edirlər, amma bu əsaslı iddiadır və e, hansı ki, İslamın 5 ərkanı ki var, bunlar fard layındılar, ancaq başqa əməllər, xüsusən də cihad özü isə bir mənalı olaraq fardul kifəyədir. Yəni, bir çox insanlar fardul ayn və fardul kifayə məsələsini qarışdırırlar, xüsusən də cihad məsələsində. Amma onlar o sözün arxasında dayanan mahiyyəti dərk eləmir. Niyə görə dərk eləmir? Əgər lüğəti mənasına gəlsək, yəni ərəb dili bilən bu, bu cüzü bu cür tələfiz eləməz. Çünki lüğəti mənaya gəlsək, deyirik ki, <clears throat> namaz fardul ayndir. Fardul ayn nə deməkdir? Hər bir şəxsə fərz. Yəni, eee, sən axsaqqalsan, sən cavansan, sən qocasan, sən nə bilim prezidentsən, sən nə bilim kimsən, sən kimsən, namaz hər bir şəxsə nədir? Fərzdir. Və namaz heç kim, heç kimin yerinə qıla bilməz. Baxmayaraq ki, həcc eləyə bilər, zəkat verə bilər, sədəqə verə bilər, yerinə əqi kəsə bilər və yaxud da cihada gedə bilər. Bir çox əməllər elə, amma namazı yeniyəməz, qıla bilməz. Namazı qılıb kiməsə bağışlamaq olmaz. İnsan hətta yataqda, ölüm əyağında, yorğan xəstəsi, döşək xəstəsi namazını eləməlidir, qılmalıdır. Necə? Bacardığı qədər. Və bu bacardığı qədər deməyi o deməkdir ki, gör namaz nə mühüm əməldir. Və fard olayında o deməkdir. Aydındır. İndi gəlin bunu cihada müqayəsə edək. Deyək ki, cihad fard olayındır. Fard olayn nə deməkdir? Qoca, körpə, uşaq, ağsaqqal, ağbirçək hamıya vacibdir. Yəni, sənin evində 60 yaşında nənən varsa, ona fərzi, getməlidir ki, sən sana. Və ya da ki, filan gəzin evdə 14 yaş uşağı varsa, yox, biz gülürük, amma bu əslində gülməli deyil. Vallahi deyirəm, alınız, mən bunu istəyəcə üçün demirəm. Mən sadəcə bunu başa salmaq istəyirəm ki, o fardul ayın sözünü dərk edə bilsin, o sözü tələfiz eləməsinlər. Yəni, fardula nə deməkdir? Bugün Amerikada bir nəfər hidayət olsa, boyuna fərzdir. Bugün Şatlandiyada kimsə hidayətə gəlsə, onun boyuna fərzdir. Bax, fardulayın bu deməkdir. Amma İslamın qaydasına görə cihadın hökmü nədir? Fardul kifədir. Fardul kifəyə nə deməkdir? E, cənazə namazı kimi. Bir qism qalxsa, o bir qism neyiniyir? Düşür. Ancaq e, namaz isə, e, e cənazə namazından fərqli olaraq isə cihadın başqa bir üstünlüyü var ki, cihad hərdən fardul ayında ola bilir. Necə fardul ayın ola bilir? Biz ki, Hüseyin Rəhəmallah E, Riyadu Salih bunun bir çox şəhətlərini gətirir. Deyir ki, əgər kafirlər sənin yerivə girdisə, tam ki, məsəl üçün Azərbaycandır, məsəl üçün tam ki, e, işğal olmuş rayonların biridir və orada ibadət tovfid əhlidir. Əgər ora ermənilər girdisə, orada, məsələn, tam ki, məsəl üçün deyək də, hansısa bir rayon, tam Zəngilan olsun, Quballı olsun, işğal olmuş rayonlardan biri, ibadət əhlidir, mehçid, tovfid, din yaşayırlar. Ora ermənilər girdisə, məsələn, girdi Quballıya, O vaxtda artıq prezidentin fərmanını gözləmirlər. Qoy prezident disin sonra, yox döyüşməyək. O vaxtda artıq nədir? fard layındı o camata ki, dərhal müqavimət göstərsinlər. Amma sonradan artıq prezidentə çıxanda prezidentin özünün qoşunları, ehtiyatı və ya və s. sonra tərtiblənir. İlk vaxtı nə lazım, nə olur? Artıq fard layın olur. Bu birinci haldır. İkinci hal odur ki, əgər prezident fərman versə, nə prezident deyəndə biz prezident hakim, söhbət, yəni ondan gedir ki, yəni dövlətin şəri hakimidir və hətta rəhbərdir, kimdir? Əgər o hakim sultan əmir verirsə, necə Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki: "Və nistunfirdun tənfiru. Əgər siz cihada çağırsalar neyinin? Cavab verin. Cihada da kim çağırır insanı? Hakim. İndi orada məsələni araşdırmırıq. Princət müsəlman olmalı, üstün olmalı, o ayrı məsələdir. Əsas hədəfimiz nədir? Əmr verən kim olmalıdır? Hakim. Yoldan keçən, iki gün cihad kitabı oxuyan, iki gün video diska baxan o çağırmır. Bunu bir mənalıdır. Yəni kimsə gedib iki gün orada o, mücahidlərin davasını döyüşünə, cihad, cihad olsa onun ixtiyarı yoxdur çağırmağa. Çünki əmr vermək onun nəyində deyil, səlahiyyətində deyil, aydındır. Dedik ki, hakimin əmri, ikinci hakim əmri verərsə, yəni bir növ desək, bizim dinlə desək, əgər səfərbəyliyi olsa, Əgər hakim desə ki, ha, ermənilər cumhur, bizə döyüşçü lazımdır, e, məsəl üçün 18-dən e, 35-ə qədər. Deməli, bu nədir? O artıq fard olayındır. O yaşlı olan. Düzdür, söhbət qadından gedir, söhbət kişidən gedir. Ola da bilər ki, bəzi hallarda əgər qadına da ola bilər. Ancaq e, şəri məsələlərin, e, daha doğrusu bu cihad məsələsini demək olar ki, əhlüsünün bir çox alimlərin rəyinə görə burada qadınlar mükəlləf deyirlər. Baxmayaraq ki, qadınlar döyüşlərin çoxunda e, sahabələrə kömək eləyiblər. Necə ki, e, Uhudda, Bədirdə, Ayşə radiyalan və başqa qadınlar xəstələri tədavi, e, tədavi eləmək, su vermək, başqa işlərlə yəni məşğul olublar. Və e, eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v hər dəvə döyüşə gedəndə zövcələrindən birini və bir neçəsini aparırdı. Və üçüncü cihadın Useymin Rəhmallahın dediyi kimi fərd layin olan halı o vaxt olur ki, əgər sənə ehtiyac varsa. Nə deməkdir bu sənə ehtiyac var? Tam ki, sən əskər xidməti getmirsən, məsəl üçün, e, nə deyim, tam ki, PVO, yəni PVO nədir? Adam, adam. Hava müdaxilə, bilmirdim onu. Mən şey demək istəyirdim, e, tank, tanklar, topla zadan vuranlar, artilleriya, ağır artilleriya. Tam sən orada xidmət eləmsən, məsələn, orada da müəyyən növ silahlar var ki, o da hökumətdə qeyd olunub ki, bunu məsəl üçün 10 ildə 500 nəfər bunu tədrib edib, öyrənib. Və o vaxtda artıq prezident fərman versə ki, hakim fərman versə ki, filan e, artilleriyanı işlədənlər gəlməlidir, bu vaxt sənin boynuna nə oldu? fərz oldu. Yəni, niyə görə? Çünki onun mütəxəssisi sən olduğuna görə. Aydındır. Və başqa halda isə cihad nədir? Fardul kifəyədir. Əgər belə bir açıqlamalar varsa, belə bir təfsilat varsa, o insanlar necə onu deyirlər, deyirlər ki, cihad fardul ayındır. Yəni, biz artıq e, qısa da olsa xəbərimiz var ki, bilir ki, aynən kifəyən arasında nə fərq var, aydındır. Və ona görə qeyd edirəm, yenə də təsdiqləyirəm, yenə də e, təkrar edirəm ki, əgər o insanlar onun lüğəti, mənasını bilsəydilər və onun dalında hansı şəri məsələlər deyən onu bilsəydilər, onlar o sözü tələffüz etməzdilər. Çünki gör, nə boyda arasında yəni fərq var. Və eyni zamanda e, İmam Nəvar Rəhəmallah qeyd edir ki, qeyd etdiyimiz kimi, yəni Peyğəmbər s.ə.v o sualların müqabilində neynədi? Onlara cavabını verdi. Yəni, əgər bir insanın e, bir ibadət əhlinin, tovvid əhlinin əgər halı bugün bu əməllərə cavab vermirsə, o hansı əməl ona münasibdir? Şək yoxdur ki, bu əməl. Əgər bu insan bugün e, siqaret çəkir, zahiri asillər eləyir, camat namazını iştirak eləmirlər, cümələrə gəlmirlər, o hansı cihaddan danışır? Və ya da ki, ona hansı cihaddan sən danışasan? Çünki cihad əməllərin içində, belə desək, ən ağırı sayılır. Necə Peyyəmsən buyuruyor ki, e, İslamın ən yuxarı zirvəsi nədir? Cihaddır. Aydın deyir, onun sütunu, namazı ən yuxarı zirvəsi nədir? Yəni, cihad, cihad nədir? Sən canıvı Allah yolunda verirsən. Və ən yüksək də cihad hansıdır? İnsan canı ilə, malı ilə gedir və neynəmir? Qayıtmır. Bugünkü bəzilərimiz kimi, hansı ki, e, deyir, deyir, deyəndə sən niyə gedimizə deyirək ki, gedərəm, gedəm, bir dənə getdiyi alınan gömrüyü keçdi ki, ala mən getmişim, ala belədir, elədir, Allah bilir, gedib gedməyib. Yəni, zahirən odur ki, onu heç dilə gətirməyəm, çünki bu ixlasın olan əməldir. Amma gedib gəlmə, mən getdim, orada mücahidlər var idi, orada belə var idi. Orada video baxıb biz də deyə bilərik ki, orada nə var, nə yox idi. Amma həqiqətən isə bu əməli gedib gəlib ifşə eləmək, yaymaq o insanın özünün birinci ixlasına ziddir. İkinci, e, e, böyük cihadizə, hansı ki, e, Peynəsəm dediyi kimi, deyəndə ki, şəhid hansı, dedi ki, Allah yolunda ölən, yəni canı ilə, malı ilə gedir və nə eləmir? Yəni, qayıtmır. Və bu əməl əgər bu cür ağırdırsa, insan yəni, canını Allah yolunda verir. Yəni, deyir ki, mənim canım Allahındır. Gedir, Allaha təslim edir. Əmanəti qaytarır Allah subhanət hala. Əgər bu əməli tələb eləyən insan, o gedənə qədər hansı səviyyədə olmalıdır? siqaret çəkməlidir, yoxsa qəlyan çəkməlidir, yoxsa balağını uzatmalıdır, yoxsa burada cahil qızlara e, ibadə eləməyə kafir deyib zinə eləməlidir. Hansı, hansı səviyyədə olmalıdır ki, o canını Allaha verə bilsin? Və bu ağır balaca məsələ deyil, ağır məsələdir. Ağır sözdür ki, onu tələfiz eləyirlər və həqiqətən də onun dalında dayandığını bilmirlər. Və ona görə də e, belə demək olar ki, o dedikləri, yəni iddiasız. Əgər biz görürsə ki, zahirən bu insan, bu insan namazları səhlənkarlıq eləyir, fəcri buraxır, sübh namazını daimən gün çıxandan sonra qılır, işə namazını Allah bilir, məğrib işanı birləşdirmir, etsə yimli inəmir və zahirən bunda biz asillər görürük. Zahiri asillər, siqari və başqa-başqa asillər. Bu insan cihaddan danışırsa əgər, biz onun ixlaslı olub olmağını necə bilə bilərik? Əgər insan bacardığı əməllərdə ixlaslı deyilsə, sadiq deyilsə, əgər insan özünün bacardığı əməllərində sadiq deyilsə, insan bacarmadıqları necə tələfiz edə bilir? Aydındır?